الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tunaanza katika mlango mwingine au katika suali lingine ambalo shekhe amelipatia namba ya ishirini katika kitabu chetu Irshadu lilbasair na anwani yake ni al-auratu allati yajibu satruha uchi ambao unatakiwa ufunikwe ustiriwe anasema swali hili ma hiya al-awratu allati yajibu satruha ni sehemu gani ya siri au uchi ambao unatakiwa ustiriwe kustiriwa kwa maana ya kufunikwa usionekane aljawabu lilawrat itlaqun fi babi sitrati as-salah awira nyuchi manake itlaqun ni jambo ambalo limeachiwa fi babi suturati salati katika mlango wa stara ya swala wa itlaqu fi babi tahrimi an-nadhr na limeachiwa jambo hili katika mlango wa kuharamisha kutazama kwa maana kutazama sehemu ya aura ni kosa والحكم فيهما المتفاوت na hukumu katika mambo haya mawili ya swala na mambo ya kutazama manake nje ya swala ni hukumu ambazo ziko tofauti أما العورة في باب سترة الصلاة أما uchi katika mlango wa stara ya swala faminha mukhaffafatun kuna uchi ambao ni mwepesi وهي عورة ابن سبع سنين إلى تمام العشر nao ni ule uchi wa mtoto kuanzia miaka saba mpaka kufikisha miaka kumi uchi wake unaitwa auratun mukhaffafatun uchi mwepesi fala yajibu an yastura fi salati sio wajibu kwake kuufunika uchi wake katika swala illa alfarjaini faqat isipokuwa tupu mbili tu sehemu ya siri ya mbele na sehemu ya siri ya nyuma kwa mtoto kutoka miaka saba mpaka miaka kumi anaweza kuswali na kaptula imeweka vizuri anaweza akaswali tumbo wazi mtoto kuanzia miaka saba mpaka mpaka miaka kumi kwa maana kwake sio wajibu kufunika isipokuwa ni zile farji mbili wa minha mughalladhatun na katika sehemu nyingine ya aura inaitwa auratu mughalladha uchi mzito wa hiya auratu alhurratu albaligha nao ni ule uchi wa mtu aliyehuru tena mwenye kubaleghe fakulluha auratun fi salati yeye mwanamke aliyebaleghe mwili wake wote katika swala ni uchi illa wajhaha wa fi kaffaiha wa qadamaiha isipokuwa uso wake na katika viganja vyake na nyayo za miguu an ahmad riwayatani kutoka kwa ahmad kuna riwaya mbili almashhuru wujubu satrihima riwaya iliyo mashuhuri zaidi ni kuwajibika kustiri tupu zake zote mbili wa minha mutawassitun na katika aura kuna ile awira ambayo ni kati na kati wa huwa man ada almadhkuraini nayo ni aura ya wasiokuwa hao wawili waliotajwa huko nyuma waliotajwa huko nyuma wa kwanza alikuwa nani eh ibn sab'i sinina ila tamami 20 sawa sawa mtoto wa miaka saba mpaka miaka kumi na wa pili ni hurratin albaligha mwanamke aliyehuru ambaye ni balighe sasa uchi ambao ni mutawasit ni kati na kati ni tofauti na huo uliotajwa fayadkhulu fihi fanaingia ndani yake awiratu al-amati uchi wa mjakazi wa in kanat baligha hata kama kesha balighe hurrati ghaira baligha na mwanamke ambaye sio mtumwa lakini ambaye balighe ambaye hajabalighe binti mdogo warajuli albalighi na mwanaume ambaye kashabalighe wabni ashri ila bulughi na mtoto kuanzia miaka kumi mpaka kubalighe min hurrin wa abdin kwa huru na mtumwa kullu haulai auratuhum wote hawa nyuchi zao fi salati katika swala min surratin au min surrati ila rukbati ni kuanzia mara ya mwisho kutazama kwenye kitovu mpaka kwenye magoti wa aqallu majizii fi dhalika, na kiwango kidogo uchache wake kinachotosheleza katika hilo, ma yasturu basharata albadani, kiwango chake ni kile ambacho kimestiri ngozi ya mwili. Wala budda an yakuna satirun mubaha, hapana budi, natakiwa ile stara yake ile nguo yake iwe ni ya halali, sio ya wizi وسياتي ان شاء الله تفصيل الثياب المباحه napata kuja ufafanuzi mzuri katika darasa ya mbele juu ya kuzungumzia nguo za halali ni zipi min almuharramati fi ghairi hadha suali kuna nguo ambazo zimeharamishwa katika swali lisiyokuwa hili wal jawabi na jawabu yake wa qismu al akhar na pia kuna kigawanyo kingine chenyewe kinasemaje wa huwa annahu yajibu saturu jami'a badani al-mayyit, inawajibika kustiri mwili wote wa maiti maiti ni mtu gani mtu aliyekufa anaitwa mayiti bithaubin inawajibika astiriwe yeye kwa nguo ambayo la yasifu albasharata haionyeshi mwili صغيرا كان الميت au kabiran au dhakaran au untha yule maiti sawa akiwa ni mdogo au akiwa ni mkubwa na sawa akiwa ni mwanaume au ni mwanamke nguo yake maiti hastakiwi ionyeshe mwili wa yule maiti alhalu thani lakini hali ya pili shekhi anasema auratu fi babi nadhari ni uchi katika mlango wa kutazama huu ulikuwa ni uchi katika swala tumefahamiana vizuri shekhe ameuweka katika namna tatu mwanamke aliyebalehe na mtoto na namna ya kati na kati ambayo ni ya mwanaume mtumwa na binti mjakazi na asiyekuwa mjakazi alhalu thani auratu fi babi an-nadhari uchi katika mlango wa kutazama wa huwa an-nadharu ila ma waraa thiyabi min badani al-insani nayo ni kutazama kile kilicho ndani ya nguo nyuma ya nguo kikiwa nyuma ya nguo manake nini mwili wenyewe sasa sawa katika mwili wa mwanadamu nguo imepita kilicho nyuma yake kikaonekana ukakitazama anasema fahuwa aidan thalathatu aqsam na wenyewe pia uchi kama huo umegawanyika sehemu tatu shadidun mkali zaidi wa huwa nadhru rajuli albalighi ni mtazamo wa mwanaume aliyebalege dhi shahwatin tena mwenye matamanio lihurratin balighatil ajnabiyatin kumtazama mwanamke aliyebaleghe ambaye ni mwanamke muungwana si mtumwa na mwanamke huyo akawa ni ajnabia maana yake ni mwanamke wa kando si dada yake so mama yake si mwanaye wala si bibi yake katika wale ambao yeye haruhusiwi kuwaoa ghairi alqawaidi si wale vikongwe vibibi fayahrumu ila shay'in min badaniha haramu kutazama kwenye chochote kwenye mwili wake la wajhiha wala yadaiha wala qadamaiha wala sha'riha almuttasil lighairi haja sio halali kutazama <clears throat> sio halali kutazama uso wake ni kosa kutazama mikono yake ni kosa kutazama miguu yake ni kosa kutazama nywele zake ni kosa viungo ambavyo vimefungamana na mwili vyote ni kosa kuvitazama pasina haja pasipokuwa na haja kuta sijui ujaambiwa kufunua unaambiwa kufanya nini hapa naizungumzo ni yale anatazama yule anayefunua anaitazama sio mmeelewa nyie yule aliyefunua na madhambi kafua nguo yake manake anakuwa yuko uchi yeye ana madhambi ya kuvua ile nguo yake na wewe unayemtazama una madhambi pia na wewe umeelewa unapenda kwa barabarani sasa haya madada aliyokuwa mitaani mwasemaje ah wenyewe hawa wapo wanaojua na wapo wasiojua wamkuta mwanamke mwingine kavaa hijab hijab ya kisheria hijab kavaa jilbabi kavaa niqab miguu iko nje kafunika uso tu lakini miguu kavaa nisfu safi maanake nguo yake imeishia kwenye macho mawili ya miguu kama suruali ya mwanaume kule chini pako pako wazi basi wewe ukitazama ile ushapata dhambi tayari tutasalimika maana tutakiwa kila saa tufanye istighfari sisi sasa utapita njia gani labda usipite barabarani ubakie chumbani tu kwako na familia yako tu basi ndio utapata salama eh afadhali wale kina baba ambao wana familia haya wewe barobaro kaza kwa msikitini huko bwana kuna haja gani ya kwenda kwa kisimani kule tumefahamiana vizuri kuepukana na haya madhambi kwa hiyo ni haramu kutazama chochote katika mwili wake sio uso wala kutazama mikono wala kutazama miguu na hivi wao wanavihesabu vya kawaida au sio na ukimwambia vifunike pia ugomvi eh nifunike mpaka uso nakwambia hivyo dunia yenu imekuwa ngumu sana mm ila kwa haja mathalan haja ni vipi <clears throat> mpakani kutoka nchi kwenda nchi askari wanahitaji uthibitisho ndio wewe tunaikuona kwenye pasipoti yako pandisha nikabu yako haya pita sasa hivi kuna wizi wa watoto hospitalini eh wana, wana mashaka na wewe a ah, ah. hebu subiri wewe mama pandisha hiyo nguo nikabu yako ah nenda unapita na mtoto wa kwako huyu anaitwa nani vipi ikoje maswali mengi sana sababu ya kupatikana wanawake wanaiba watoto ulimwengu mbadilika sana hmm. lakini pia kuna wanaume wanavaa majuba afu wanaingia kwa wanawake wanavaa majilbabi wajifunika wanaingia kwenye magrupu ya wanawake lengo wako wajue tu walio mpaka misikitini hata kuna msikiti mmoja kulikuwa na mhadhara wakamshtukia mtu mmoja alipoona kashashtukiwa tu kila akisemeshwa anaogopa kusema hmm. alipoona maswali yamekuwa mengi akainuka akatoka alikuwa mwanaume akaingia kwenye grupu la wanawake sasa ujeshi gani huu Ndio maana yeye ndiye akawachungulia tu wale wanawake waliokuwa si wako penyewe nyuma ya stara kule. Kwa sababu wako nyuma ya stara atawaona wote oh, ah fulani fulani. Wakaanza kumshtukia. sasa. Kila wakimsemesha asema yake sema sauti itajulikana. Sauti ya, ya kuactis kuna kipindi ikiwa ghafla inakuwa ngumu. Hmm? Itakuwa nyepesi ukiwa yeti kama umejiandaa. Sasa hujajiandaa wewe kuekti afu mtu akutolea salamu kwa ghafla ghafla katoka ile kiume sasa alipoona mara kwanza ya pili ya tatu ya nne mm, wakaanza na kama kama huyu mm, kama sio mwanamke huyu wao mtoka wapi akaeti nenda chooni akapotea umeshaona tajulikani kitu gani kilimpeleka msikitini hmm. anasema shekhe namna ya pili wa khafifun ni uchi mwepesi wa huwa nadharu rajuli ila zawjatihi nao ni ule ambao mtu anatazama kwa mkewe wasariyatihi na mjakazi wake wanadharaha ilaihi na yule mwanamke kumtazama yule mwanaume wake fayajuzu likulli hili la juzu kwa kila mmoja mke kumtazama mme na mme kumtazama mke huo unaitwa uchi mwepesi manake hauna mpaka kwa mke wala kwa mume itakuwa ajabu sasa mimi namuonea haya mke wangu au mke sasa mimi namuonea haya mme wangu hii ni vitu vya ajabu yose hakuna kuoneana haya baina ya mke na nani na mume lakini wapo waliokuwa wakioneana haya pia katika wema wetu waliotangulia anasema nadharu jamii badani badani akhir kutazama mwili wote kwa mwingine huyu na huyu wakadhalika nadharu aurati man duna sab'i sinina pia kumtazama yule ambaye ana umri chini ya miaka saba kitoto kidogo, mama yomkogesha mtoto mtoto wake ah kwa mtoto kuanzia miaka saba kushuka kushuka chini. wa tasmiyatu hadha an-naw'i auratun, namna hii kuitwa aura, kuitwa kuwa ni uchi tajuzu liajli taksimi, imejuzu tu kwa ajili ya nini? Ya vigawanyo, lakini kana kwamba sio nini, sio uchi. wa naw'u mutawassitu na namna ya tatu inaitwa ya kati na kati wa huwa nadharu rajuli ila rajuli nayo ni mwanaume kumtazama mwanaume mwenzake wa nadhuri lilmar'atu lirajuli na mwanaume kumtazama mwanamke walilmar'ati na mwanamke kumtazama mwanaume hawa haruhusi kutazamana wanadharahu ladhawati maharimihi, na mtazamo wa huyo mwanaume kwa wale watu ambao ni maharimi zake, nasaban, tena katika upande wa nasabu, waridhaan, na katika upande wa kunyonya, wasihran, na katika upande wa ukwe, katika kuoleana, wanadharu lihajatin khitba, na mtazamo wa haja kwa ajili ya uchumba, kwa mtazama mwanamke kwa ajili ya uchumba wa muamalatin na kuamiliana na mwanamke wa muamalatin na kuamiliana baina ya watu wawili wa nadharu al-amati na kumtazama mjakazi mtazamo huu wa mutawasit fayajuzu min dhalika ma jarat bihi al-adatu itajuzu katika hili katika yale ambayo desturi za watu zimekuwa zikipitia humo kwamba watu wakiishi hivyo katika zile hali za kutazamana tu mtu kumuona mtu mwingine wa mahtija ilayhi na katika zile haja ambazo zimepelekea wa shartu hadha na sharti la mtazamo huu basi alla yakuna maa shahawatun usiwe umeambatana na matamanio mtazamo huo usiwe umeambatana na matamanio fa in kana na ikiwa kuna matamanio lam yajuz basi haitafaa kumtazama huyo unaitaka kumtazama kama kuna njia matamanio wa mithluhu na mfano wake annadharu lilitirari ni kama vile kutazama kwa dharura kanadhari tabibi kama vile mtazamo wa daktari kumtazama mgonjwa wake daktari mwanamke na wewe ndio mgonjwa wa mwanaume hana budi kukutazama sawa sawa mfano anataka kuchoma sindano atakuchoma sindano akafumba macho atakuchoma vipi bwana hana budi kukutazama au sio na yeye sasa ndo aanze kukasirika ah kwani amna nesi mwanaume akunchoma si ungeomba kabla ya daktari ajamwambia huyo aje akuchome au sio na hii utaomba labda labda hospitali za private za watu binafsi lakini ya serikali utamwambia wapi ambao ndio yuko zamu <laughs> eh Nakumbuka siku moja mimi nimekwenda, nilikuwa mgonjwa mmoja katika maeneo, nikaandikiwa sindano, kaingia kuchoma, nikakuta wanawake mle ndani, nikamwambia mbona nimemwona kuna mwanaume hapa akamchoma mwanaume mwenzake. Yani kuna jamaa mwanaume kaja akamchukua ndugu yake kamchoma sindano akachukua chichake kaondoka, yani aje akaa kwenye foleni. Yani ile huduma ya kipekee. Nikamwambia ni huyo alomchoma jamaa na mimi arudi hajanichoma. Si mwanaume huyo. Akamwambia wewe mbona wewe ushe mbona masharti hivyo? Nga. Mimi si ndo mgonjwa. Eh, sijazidiwa kiasi hicho cha wewe uje unichome. <laughs> si mwite yule aka. Ah, na yeye yupo. Sio kwamba kashatoka. Mwite ambe atoke huko ndani aje nichome hapa. Ile jamaa ah, mimi mwenyewe ni Muislamu kwanza. Mbona wenzako wanachomwa? Akamwambia ah, ah wewe si mwanaume mwenzangu njoo nichome wewe sindano mimi sikuja kwa ajili ya kusema sina so zamu yangu nikamwambia yule dada samahani zamu ya nisi mwanaume itakuwa saa ngapi kanambia saa nane basi mimi nitakuja saa nane kuchoma sindano mimi si ndo mgonjwa utaharibu dozi ngambia hiyo dozi iharibike mimi nitakuja saa nane lakini ikizidiwa nikalala kitandani utanchoma ila kwa hapa ninatembea barabarani au <laughs> hauchomi <laughs> walibaki wanashangaa sasa hawa jamaa wakorofi hawa wewe eh nikaondoka zangu sana na nikarudi nikachomwa kwa sababu sijaona ule ugonjwa eh, kwamba nisipochomwa hapa nitapelekea kupoteza maisha yangu ah, ah. Sasa lazima uangalie kwamba hiyo dharura basi, manake sio useme kila dharura basi dharura tu, yani unajipangia mwenyewe dharura, ishakuwa dharura tayari, wakati kuna uwezekano dawa unayo ume una, siku hizo anakuandikia wanakuambia dawa kanunue dukani, au sio? Unaenda kununua dawa yako dukani, alafu anakuambia kwamba ndio upeleke tena hospitali ukachomwe kuchomwa sindano shilingi 1000 tu mtaani yani ukienda kwa, kwa hospitali ya, ya, ya kawaida ya watu binafsi yule jamaa anachoma sindano anampa shilingi 1000 sasa una ugumu gani wewe kwenda kumpa mwanaume shilingi 1000 akuchome sindano kuliko ndio kachome bure na mwanamke kule hospitalini lakini kwa sababu unapenda wanawake wa kushikeshika unaenda <laughs> kuna wanaume baadhi wameumbwa hivyo na kuna wanawake pia wameumbwa hivyo hivyo kama yeye kama hajatibiwa na mwanaume hasikii raha mm. kuna daktari mwanamke mwanaume yuko mwanaume ah, ah mimi siingii huko nataka kwa mwanamke mwanaume huyo ataka kwa mwanamke na mwanamke naye auliza kuna daktari mwanamke au mwanaume kuna daktari mwanamke ah ah nataka daktari mwanaume aenda kwa mwanaume yani hawa watu shetani anawachezea hivyo mwanamke atakatibiwa na mwana na mwanaume na mwanaume atibiwe na mwanamke na hata utaona mahospitalini nesi akimuuguza mwanaume akimuuguza mwanamume na kumhudumia kama mume wake akimhudumia mwanamke mwenzake anamhudumia kwa namsimanga na ukome kuzaazaa tu <laughs> eh? paka usaajabu afu akipangiwa kuwahudumia wanaume utafiri ndio waume zake wale anawabembeleza anawahudumia vizuri sheitani ana kazi ngumu sana halali huyu bwana shetani lao angelala tungepumzika sisi mmm kana anayebadilisha mazingira hivyo na hata maofisi maofisini poko hivyo hivyo ukiona mhudumu mwanamke unamuona anakuchangamkia anatabasamu anacheka akija mwanamke mwenzake amnunia hatabasamu kama alivyotabasamu kwa mwanaume sasa unajiuliza wewe vipi mimi mwanaume mtabasamu yule mwanamke mwenzako wakunja uso makiwapenda kuhudumia wanaume tu mmm na haya ndio madhara makubwa sana yanapatikana katika michanganyiko baina ya wanawake na wanaume walmunqidhi min muhlikatin na yule mwenye kumuokoa mtu alioangamia unamuokoa mtu ameangamia ameanguka haijalishi sasa ile ni mwanaume wala wewe mwanamke kwa sababu ile ni dharura na wewe kumuokoa yule mtu masuala kwamba alikuwa kavaa nguo hajavaa nguo mpaka ukishamuokoa ushanifahamu vizuri ndio utaona kwenye ajali watu hawajali huyu ni mwanaume wala wala mwanamke wanabeba tu watu wote watoe katika kuwasalimisha sasa ah, ni bwana haram kumshika atakufa huyu huyo haram kumshika na hakuna kumuokoa zaidi yako wewe mwanaume wasema mimi darueshi bwana hii haram kushika hii mtu anaangamia umeshanifahamu vizuri wewe utakuwa muokoa yule kwa sababu hii ni dharura kumuokoa yule mwanadamu sawa sawa lakini sio kwamba pia unaona yupo mwanamke mnasaidiana kuokoa watu na mwanamke aweza kumwokoa mwanamke afu wewe amwambie yule mwanamke wewe njoo muokoe yule mwanaume mimi nikamuokoe yule mwanamke ili upate kumshika vizuri hiyo itakuwa kosa almuhimu kwamba jambo hili litakiwa lifanyike na matamanio ونحو ذلك na mfano wa hilo fahadha yajuzu hali kama hii itajuzu lima yahtaju ilayhi kwa kile kinachohitajika juu yake wallahu a'lam walqaidatu fi hadha na kaida inayotumika katika jambo kama hili anna ad-darurat tubihu al-mahdhurat dharura huwa inahalalisha vile vilivyokatazwa na sheria ile dharura kuwepo huwa inahalalisha vilivyokatazwa na sheria mathalan wewe ni daktari mwanamke anaumwa unatakiwa ukamtazame sehemu za siri na ule mtazamo msaidizi wako ambaye ni nesi anaweza kutazama sawa sawa mwache akatazame nesi atakuja kukupa maelezo si vizuri lakini labda sasa ni jambo lahitajika wewe mwenyewe sasa ujue liko hivi liko hivi kundokana na masomo yako ulivyosoma ya kidaktari hapo hamna budi sasa lakini ishakuwa ni dharura hiyo Nikisoma mradi tu ni yaani daktari basi wapenda kuwachezea wanawake, ikawewe kazi yako ndio hiyo tu. Kila atakayekuja panda juu ya kitanda. Hata kama hana tatizo kupanda juu ya kitanda, ambia pande juu ya kitanda. Hiyo itakuwa ni madhambi na yule daktari atapata madhambi. Ndio tumefahamiana vizuri. Kwa ile dharura lazima ikadiriwe wa anna ad-darura na kwamba dharura wa anna ad-darurata tuqaddaru biqadariha. Dharura huwa inakadiriwa kwa kile kiwango chake sio unajiwekea wewe tu kwamba hapa ni dharura hapana dharura inakadiriwa na kiwango chake sawa sawa bighairi baghin wala i'tidai pasina uadui pasina chuki wala uadui dharura iko hivyo hii ndio kaida ambayo inasimama katika jambo hili la kutazama mtazamo ambao ni mutawasit sasa hebu nisaidieni, mwanaume kumtazama mwanaume, wanaume wamekaa wanatazama mpira, mapaja ya wanaume wenzao, hiyo dharura eh? Hiyo sio dharura. Kwa hiyo watu watapata nini hapo? Watapata madhambi. Wanawake wamekaa wanawatazama wanaume, dharura nitakuwa madhambi pia, sawa sawa. Ama wanaume wanawatazama wanawake, madhambi. Hmm? Huo ni mtazamo wa madhambi. Tayib. Darasa yetu imeishia hapa na hili ni swali la ishirini na Allah akituwafikisha tutakuja kuendelea katika sehemu ya mavazi ambayo mavazi yaliyokuwa ya haramu na je mavazi hayo ya haramu yanafaa mtu kuswali nayo au hayafai hii itakuwa darasa itakayofuatia wa sallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam swali